Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružičnjak nasvijan. Ovo audio izdanje pripremio za vas studio Kevser. Među dvanest mjeseci, kao sunce sijaš ti, Kur'an u teb silazim. Hej, mubarak Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O vjernici, propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana, a onome od vas koji bude bolestan ili na putu, isti broj drugih dana, onima koji ga jedva podnose, Otkup je da jednog siromaha nahrane, ako drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je neka znate da postite. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede. Ako se razvoli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate, da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete.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 I zbog toga je stvorio čovjeka. I osnovni cilj od stvaranja čovjeka jeste ibadet. Nije dunjaluk. Nije rad za ovaj svijet, nego rad za ahiret. Nisam stvorio ljude i džine ni zbog čega drugog, osim da mi ibadet čine. Jedini i glavni razlog stvaranja čovjeka. Od tih ibadeta jeste ibadet posta. Mjeseca Ramazana u kome se nalazimo. Kaže uzvišenje Allah te barake o teala. Kutibe u sijamu kema kutibe ale lezine min qablikum la'allakum tattakun. Propisuje vam se, ja ejuhal lezine amenu, ovi koji vjerujete, kutibe u sijam. Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili. Pa iz ovoga ajeta imamo najmanje dvije koristi. Prva korist je da je post bio propisan ljudima prije nas, što nam ukazuje neminovno na njegovu važnost u islamu. I druga stvar, da post mora rezultirati leallekum tettekun da biste bogobojazni bili. Pa koga prođe mjesec Ramazan i ne ostvari ovaj segment imana takva, takav nije postio Ramazan na način kako je to od njega tražio zakonodavac. لعلكم تتكون ده بسبب غوية عزيزيلي زادو نم كاجي فصانيك صلى الله عليه وسلم وحديث قد بدا جيمان بخاري أو سمى صحيح كاجي من لم يدع قول الزول والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه كون أستمي رجل قبر إراد سخدنا طمي رجل قبر Allah nema nikakve potrebe da on ostavlja hranu i piće. Jer je post i badet da posti njegov stomak i njegov jezik i njegovo tijelo, kako kaže Džabir Allahu anhu, u koji živnu u Mubareku, svome dijelu je zuhdu. Kada postiš, neka s tobom poste svoje oči i tvoje uši i tvoj jezik i neka je tvoj komšija miran od svoga jezika i nemoj učiniti dan u kome postiš kao dan u kome ne postiš. Ako je mjesec Ramazan isti kao Sfer, isti kao Rabiul Ewol, isti kao ševan, isti kao Šaban, kakva je korist i kakva je onda odlika mjesec Ramazana, pitamo vas. Ako su isti. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bileži imam Ibn Hibban i bileži ga imam Hakim sa vjerodostanim lancem prenosilaca Lejse sijamu من الطعام والشراب فقط وإنما الصيام من اللغو والرفث nije post samo od hrane i pića, već je post od lagla, a to je bespotrebni, beskorisni govor. Od toga čovjek treba da posti. I refet od prohtjeva i nagona tjelesni E ako je beskoristan govor, ako čovjek treba da posti, od beskorisnog govora, Šta mislite kakva je stvar onda i kakva je zabrana u pogledu ogovaranja, prenošenja riječi, omalovažavanja, skrnavljenja časti muslimana i tako dalje. Nema sumnje da je tu zabrana, zabrana kudi kamo, kudi kamo žešća. Stoga je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bilježi Imam Mahmed i koji ima vjerodostojan lanac prenosilaca. Rubbe sa'imin lejse lehu min sijanihi illa al o lejse min illa Poneki postači od svoga posta nemaju nego to što su gladni. Sa njegova nagrada od njegovog posta jeste to što gladuje. Ništa drugo nema. A poneki ljudi koji noćni namaz spaljaju od svoga noćnog namaza nemaju ništa nego to što su budni. Pa dvojica ljudi, kako kaže Sufjane steuri, kako spominje od njega šehol Svani Dulkadir, Stoje jedan do drugoga u namazu. Stopalo u stopalo i rame u rame, a između njihovih namaza kao između nebesa i zemlje. A u istom i Jedan do drugoga i za istog imama. Braćo moja, mjesec Ramazan je idealna prilika za nas. Plin koga ne smijemo propustiti da se pokajemo i da se vratimo našem gospodaru Tebara Keotala, da popravimo svoj odnos na Allahova za jer će čovjek napustiti ovaj svijet. Mora. Nikome Allah nije ovdje učinio vječnost. Oma dja'alna li bešerin min Nismo nikome prije tebe učinili vječnost ovdje na zemlji. a Efe imite fehumul halidu. Ako ti umreš, hoće li oni do vijeka Ne, moraš umreti. Došao je Kubal ibn Iyad kod Haruna Ar-Rashida, halife muslimana. Kada je bio na smrtnoj posteli, pa je Harun rekao prisutim taj časni halifa, pravedni halifa muslimana, bogobojazan, mumin, kaže, želim da vidim kabur u koga ću biti spušten. Pa kada su ga odjeli do kabura, pogledao u kabur i zaplakao radi Allahu ta'ala anhu, potom digao svoju glavu prema nebu i kaže, ja men la je mulkuhu, irham men kad zale mulku, o ti čija vlast ne prolazi, oprosti onome čija je vlast prošla. Halifa muslimana, prva u svoje vrijeme, no međutim, dođe vrijeme smrti. I njemu, i onima prije njega, i onima poslije njega. A čovjek dolazi pred svoga gospodara sa svojim dijelima, mi uvijek, plaćao nakon Ramazana udaramo glavom od zid. Budimo otvoreni prema sebi. Kako nas je prošlo to i to i to i mogli smo uraditi to i to i to. No međutim, hajmo jedan put udariti prije Ramazana o zid. Ili na početku Ramazana, pa da ga iskoristimo maksimalno, pa kada Ramazan završi i kada Bajram kanjamo, da se radujemo, a ne da se žalostimo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi imam ترمذي إبلغي وأبو هريرة إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار الحديث وفيه ونادى مناد من السماء يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر ولله التقاء من النار وذلك في كل ليلة من شهر رمضان Kada dođe mjesec Ramazan, otvaraju se džennetske i zatvaraju se džehennemske kapije, poduži hadici u njemu se kaže i tada zovne jedan glasnik sa neba. O ti koji hoćeš dobro, požuri i radi dobro u tome mjesecu. A ti koji činiš zlo, ostavi činjenje zla i kaže da je poslanik sallallahu ve selleme i Allah te barake o ima u mjesecu Ramazanu ljude koje oslobađa od vatre i to svake ramazanske večeri. Svake ramazanske večeri. Zar nećemo sebi naći jedno mjesto da se posapamo sa onima koji ima će uzvišeni Allah te barake oprostiti u ovome časnom, u ovome časnom mjesecu. Čineći dobra djela. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi imam Tirmizi opet od Abu Hurajre radijallahu anhu etakum šahru Ramadan šahru mubarak فرض الله عليكم صيامه فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم Došao vam je časni mjesec, mubarek mjesec Ramazan. Allah vam je propisao post u tome mjesecu. U njemu ima jedan noć. Koja je bolja od hiljadu mjeseci. Ko bude uskraćen te noći i blagodati te noći, taj je uskraćen svakoga dobra. Nikako mu dobro nije pružano. Prilika za muslimana. Da isposti na način kako hoće uzvišenje Allah. Pa da posti njegovo tijelo od glave do pete, a ne samo da posti njegov stomak i njegovo stidno mjesto. Stoga, braće, je Allah te barak kada nam je govorio o propisima posta u suri Al-Bahara, nakon propisa kada kaže Ohilja lekom lenete sijam refesu ilani sajkom govori šta nam je dozvoljeno okad, otkad, dokad da postimo kaže nakon toga Vola te'kulu emualekum bejnekum bil batil o tudlu biha ilal hukjani te'kulu ferika min emualin nasi blisim o entum da'lemun i nemojte među vama do jesti i metke nemojte jesti bespravedno i metke jedni drugih postiti stomak i postiti jezik i postiti stidno mjesto, ali ne poste tvoje ruke i ne poste tvoji udovi od bespravednog imetka uzimanja muslimana. Pa nam je ovdje ukazao da pored onoga klasičnog posta koga mi svi poznajemo i koga se inša htjela pridržavamo, mora biti i ovaj drugi segment. A to je nemojte uzimati pravo drugih muslimana, nemojte skrnaviti njihovu čast. Dakle, mjesec Ramazan je na vratima. Koga iskoristi, radovat će se i na ovom i na budućem svijetu. A koga prođe, taj će mu Ramazan kazati 30. ili 29. dana salamu alaikum. Ja ti nikad više neću doći za toga života. Završio si sa mnom. I nikada ti ova prilika neće biti pružena. Čekaj narednog Ramazana, ako ga dočekaš, a koliko je ljudi čekalo ga, a nije ga dočekalo, molim Allaha te barake o da nas uputi na pravi put i da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alaihi sallame, i da nas učvrsti ovome mjesecu da ga učini nama mjesecom Kur'ana. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Cijeli sam i razdragan ko sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 40 20 Linz, Austrija ili na e-mail kontakt Hej Mubarek Ramazan svih mjeseci car si utočište griješnih od dženeta ključ Hej Mubarek Ramazan, rahmet prva trećina, a druga je magfiret, treća sami selamet. Hej Mubarek Ramazan, u dušama tvoja mir, u kućama tvoj miris, veselje si i radost. Hej Mubarek Ramazan, za šeitane mu kasim, postačima pomoći, radosti si velike. Hej Mubarek Ramazan, Kur'an uče hafizim, Vazkazuju vaizi, to su tvoji bulbuli. Hej Mubarek Ramazan, hej Mubarek Ramazan, hej Mubarek Ramazan.